Septītā nodaļa Un tad pienāca rīts, un no roņai vajadzēja iet pie birka. Žigli viņai bija jāaiziet. Turklāt vajadzēja pamanīties pa to īso brītiņu, kad viņa zālē bija viena pati, kamēr visi pārējie darīja dažādus rīta darbus kuru katru brīdi varēja parādīties plikpauru spērs, un no viņa jautājumiem Roņa gribēja izvairīties. Paēst es tikpat labi varu arī pazemē, viņa nodomāja. Te jau tāpat nevarēs mierīgi paēst. Viņa ātri iebāza maizi ādas darbiņā un ielēja kazas pienu koka pudelē, un neviena nemanīta viņa nozuda lejā pagraba vēlvēs. Drīz viņa stāvēja pie akmens nogruvuma. Birk! Viņa sauca baļodamās, ka birku tur nebūs. No kaudža otras puses nenāca nekāda atbilde. Viņa bija tik sarūktināta, ka vai raudāt gribējās. Padomā, ja nu viņš neatnāk, varbūt viņš visu ir aizmirs, vai kas vēl ļaunāk pārdomājis. Viņa taču piederēja pie Matis laupītājiem un bija Borkas ienaidniec. Galu galā varbūt viņš nemaz negrib ar tādu ielaisties. Te pēkšņi kāds nostājās viņai aiz muguras un parāva aiz matiem. Viņu no bailēm iekliedzās. Vai tad nu plikpaurim pēram atkal jānāk okšķerēt un viss jāizjauc? Bet tas nebija plikpaurs pērs. Tas bija birks. Viņš stāvēja un smējās, un viņa zobi spīdēja tumsā. Raga lāktura gaismā viņa neko daudz no birka nevarēja saskatīt. Es esmu gaidījis ilgi, viņš sacīja. Roņie jūta, ka viņas sirds kļūst maz drusciņi līksmāk. Padomā, ka ir tāds brālis, kas viņas dēļ ir ilgi gaidījis. Un es? Viņa iejautājās. Es esmu gaidījis kopš tās reizes, kad tiku vaļā no rumpainīšiem. Pēc tam viņa labu brīdi nezināja, ko vēl lai saka. Abi stāvēja klusi, bet ļoti apmierināti, ka ir kopā. Birks pacēla tauku sveci un pielika to roņai pie sejas. Melnās acis tev ir vēl aizvien, viņš sacīja. Tu esi tāda pati kā agrāk, tikai drusku bālāk. Tikai tad Roņa pamanīja, ka Birks gan nebija tāds, kāda viņu to atcerējās. Viņš bija kļuvis vājāks, Seja bija tik šaura un acis tik lielas. Ko tu sev esi izdarījis? Viņa brīnījās. Neko, Birkst atteica, bet es necik daudz neesmu ēdis. Tomēr es esmu dabūjis vairāk ēdienu nekā jebkurš cits borkas cietoksnī. Pagāja mirklis, iekams Roņa aptvēra, ko viņš bija pateicis. Tu gribi sacīt, ka jums nav ēdiena? ka jūs nevarat piest pilnu vēderu? Jau krietnu laiku neviens no mums nav paēdis. Visi mūsu pārtiks krājumi iet uz beigām. Un ja drīz neatnāks pavasars, tad mēs aiziesim kā divi deviņi. Uz matu kā tu gribēji, <laughs> to tak tu atceries. Viņš sacīja un atkal iesmējās. Tas bija toreiz, Roņi sacīja. Tad man nebija brāļa, bet tagad man ir. Viņa attaisīja savu ādas tārbiņu un atdeva maizi birkam. Ēd, ja es izsalcis! Viņa sacīja. Tad atskanēja savāda skaņa, kā birks būtu viegli iekliedzies, un paņēmis rupjos maizes gabalus katru savā rokā viņš ēda. Bija tā, it kā roņa nemaz tur nestāvētu. Viņš bija viens pats ar savu maizi un aprīto līdz pēdējiem kumosam. Tad roņa pasniedz viņam piena pudeli, un viņš kāri pieliktu pie mutes un dzēra, līdz tā bija tukša. Pēc tam viņš nokaunējies paskatījās uz roņu. Vai tev to nevajadzēja pašai? Man mājās ir vēl, viņa atbildēja, es neciešu badu. Un atspriekšā viņa iztēlojās lūvis bagātīgos krājums klēts kambarī, brīnišķīgo maizi, kazas sieru, sūkalu sieru, olas, mucas ar sālītu ēdienu, žāvētas aitu cīskas, kas karājās pie griestiem, apcirkņus ar miltiem, labību un zirņiem, podiņus ar mēdu, grozus pilnus ar lazdu riekstiem, maisiņus pilnus ar zālītēm un lapām, kurus lovis bija savākus un izkaltējus, ko likt pie vistu zupas, ar kur viņi dažkārt cienāja savējos. Ak, šī vista zupa! Roņai uzreiz sagribējās ēst, iedomājoties, cik labi tā garšoja pēc visa sālītā un žāvētā, ko citkārt vajadzēja ēst cauru ziemu. Bet pie birka bija tīrais bats – Viņa nesaprata, kādēļ. Birkam vajadzēja to paskaidrot. Redzi, pašlaik mēs esam nabaga laupītāji. Iekams atnācām šurp uz Matisa pilari, mums bija kazas un aitas. Tagad mums ir tikai zirgi, un tos mēs pa ziemu nomitinājām pie kāda zemnieka, tālu prom no Borkas meža. Paldies Dievam, ka tā, citādi šai posta laikā mēs būtu tos apēduši. Milt un rāceņu un zirņu un sālītes zivs mums cik necik bija, bet Arī šie krājumi iet uz beigām. Tu, kāda mums bijusi ziema! Roņai bija tāda sajūta, it kā tā būtu viņas un Matisa pils vaina, ka Birkam klājas tik grūti, un nu viņš tur stāv tik vājš un izbadējies. Bet smieties viņš tomēr prata par spīti visam. Nabaga laupītāji! <laughs> Jā, tieši tā! Vai nejūti, cik netīri un nabadzīgi es smirdu? Viņš irgādamies teica. Arī ūdens mums tikpat kā nav. Mēs kausējam sniegu, jo dažreiz nemaz nav iespējams tikt uz mežu un aizrakties līdz strautiņam. Un vēl, vai tu kādreiz esi mēģinājusi kārtīgā sniega vētrā dabūt augšā ūdens spaiņus pa virvju trepēm? Noteikti ne, jo tad tu saprastu, kāpēc es smirdu kā viens sušķēns laupītājs. Arī mūsu laupītājs smird tāpat, Roņi viņu mierināja, Pat viņas maržoja tīri labi, jo ik sestdienas vakaru Luvīza Berza viņu pavarta priekšā lielā koka baļļā, un katru svētdienas rītu ķemmēja utis gan viņai, gan Matisam. Kaut arī Matis žēlojās, ka Lūvis plēšot viņam matus un negribēja, ka viņu ķemmē, bet tas neko nelīdzēja. Pietiek jau ar 12 pinkainiem un utainiem laupītājiem, Lūvis mēdz sacīt. Laupītāji vadoni, es esmu nodomājis ķemmēt uz dzīvību un nāvi. Cik vilgi vien jaudāšu noturēt rokā utu ķemmi. Roņa pētoši lūkojās birkā, kas tur stāvēja lāktura gaismā, lai gan viņš varbūt nebija ķemmēts, mate ap viņu galvu izskatījās kā vara ķīvēra, un galva likās tik skaista uz cēlā kakla un taisniem pleciem. Viņš ir skaists brālis, Roņa nodomāja. Tas nekas, ka tu esi nabadzīgs, utains un netīrs, viņa sacīja, bet es negribu, lai tu būtu izsalcis. Birks smējās. Kā tu zini, ka es esmu utains? Protams, ka es tāds esmu. Kaut arī es labāk esmu utains nekā izsalcis, tas nu ir droši. Tagad viņš kļuva nopietns. Tu, ka jācieš bats! Bet es būtu varējis vismaz undisē pataupīt kādu maizes garozu. Es jau varu sagādāt vēl, Roņa domīgi sacīja, bet Birks papurināja galvu. Nē, es taču nevaru pārnākt mājās pie undises ar maizi, nesakot, kur esmu to dabūjis. Un Borka kļūst raks no dusmām, ja dabūs zināt, ka es no tevis ņēmu maizi un turklāt esmu kļuvis tavs brālis. Roņa nopūtās. Viņa saprata, ka Borka laikam neieredz Matis laupītājs tāpat, kā Matis neieredzēja Borkas laupītājus. Ak, vai kā viņai un Birkam viss bija sarežģījies! Mēs nekad nevarēsim citādi satikties kā paslepšus. Viņa pēdīgi sacīja un Birkstam piekrita. Tā tas ir, un man ir pretīgi darīt kaut ko paslepeni. Man arī, Roņa teica, Vecas sālītes, zivis un pārāk garas ziemas ir visļaunākais, ko es zinu, bet vēl ļaunāk ir slapstīties tīras muļķības pēc. Bet tomēr tu to dari. Vai manis dēļ? Uz pavasara pusi būs vieglāk, Birks sacīja. Tad mēs varēsim satikties mežā, nevis šajā ledus augstajā pagraba kambarī. Viņiem abiem sala tik ļoti, ka zobi sāka klabēt, un beidzot Roņa sacīja. Es domāju, ka man jāietiekams nenosalst pavisam. Bet rīt taču tu atnāksi pie savu utainā brāļa. Es atnākšu ar utu ķēmi un šo to citu, Roņa atteica. Un šo solījumu viņa turēja. Agrās rīta stundās, cik ilgi vien bija ziema, viņa satikās ar birku, pagraba velvēs un uzturēja to pie dzīvības ar ēdienu no lūvis sklēts kambara. Dažreiz birkam bija kauns pieņemt viņas dāvanas. Man liekas, ka es zogu no jums, viņš sacīja, bet par to Roņa smējās. Vai tad es varbūt neesmu laupītāja meita? Kāpēc tad es nevaru laupīt? Bez tam viņa zināja, ka laba tiesa no tā, kas glabājas lūvis pieliekamajos, bija salaupīts no bagātiem tirgoņiem, kad tie devās cauri mežam. Laupītājs ņem bez prasīšanas un atļaujas. Tik daudz es vismaz esmu iemācījusies, Roņa sacīja, un no nu es daru tā, kā man mācīja, bet tu ēd vien. Katru dienu viņa iedeva birkam arī maisiņu miltu un maisiņu zīrņu, ko paslapš nolikt undis pieliekamajā. Tik tālu ar mani jau ir, viņa domāja, ka es gribu uzturēt pie dzīvības borkas laupītājs. Ties pasargiem atis to zināt. Birks pateicās par Roņas devību. Katru dienu Undese brīnās, ka viņas apsirkņos vēl ir palicis drusku miltu un zirņu. Viņa domā, ka tas ir saistīts ar kaut kādām harpiju burvestībām. Birks sacīja un kā parasti iesmējās. Tagad viņš bija gandrīz tāds pats kā agrāk. Viņam vairs nebija tik izbadējies izskats, un ar to Roņa bija ārkārtīgi mierā. Kas zina, Birks sacīja. Varbūt manai mātei ir taisnība par harpiju burvestībām. Tu jau vari izskaties kā maza harpija, Roņa. Tikai laba un bez nagiem, Roņa sacīja. Jā, tik labi vēl neviens nav redzējis. Cik reizi tu domā izglābt man dzīvību, Maršal? Tikpat daudz reižu, cik tu izglāb manējo, Roņi sacīja. Mēs gluži vienkārši nevaram iztikt viens bez otra. To es tagad esmu sapratusi. Jā, tā nu tas ir, Birks sacīja. Lai tad Matis un Borka domā, ko grib. Bet Matis un Borka nekā par to nedomāja, jo nenieki nezināja par māsas un brāļa satikšanos pagraba vēlvēs. Vai nu tu būsi paēdis? Roņi jautāja, jo tūlīt es nākšu ar utu ķemmi. Kā ierots viņas atvēra ķēmu un nāca pie birka. Nabaga borkas laupītāja, pat utu ķēmes viņiem nav savā nabadzībā, bet tas jo labāk. Viņai patika zem savām rokām just birka mīkstos matus, un viņa laida ķēmi matos biežāk nekā patiesībā bija nepieciešams. Nu, jau es būšu pārlieku tīrs no utīm, Birks sacīja. Man liekas, tu veltīgi ķemmē. To mēs vēl redzēsim. Roņa sacīja no visa spēka vilkdama ķemmi, caur birka matiem. Bargā ziema pamazām kļuva maigāka, jau sāka kust sniegs, un kādu dienu stiprā mīkstonī lūvis izdzina savus laupītājus sniegā, lai tie noberstos un dabūtu nost vismaz to lielo melnumu. Viņa gan stīvējās pretī un ne par ko negribēja klausīt. Tas esot kaitīgi veselībai, apgalvoja Fjūsoks. Bet lūvis nepalaidās. Tagad ziemas smakai jāpazūd, viņa sacīja, lai kaut vai ik viens laupītājs dabū galu. Bez žēlastības viņa dzina to sniegā, un drīz tie pliki un mežonīgi bļaudam vājājās visapkārt pa sniegainajiem pakalniem un vēlās uz vilka žokļu pusi. Viņi lādējās par Lūvis necilvēcisko cietsirdību, tā ka ausis svila, bet berzējās, kā viņa bija piesacījusi. Neko citu viņa neuzdrošinājās. Vienīgi plikpauris pērs ietiepīgi atteicās vaļāties sniegā. Tik un tā man reiz būs jāmirst, viņš sacīja un es to gribu izdarīt ar tiem pašiem melnumiem, kas man ir. Man vienalga, Lūvis noteica, bet vispirms tu vismaz varētu sakopt matus un bārdu visiem pārējiem mežonīgajiem auniem. Blikpaurs pērs sacīja, ka to viņš labprāt darīšot. Kad vajadzēja cirpt aitas un jērus, viņš veikli darbojās ar dzirklēm, tā kā varot apgriezt arī jebkuru mežonīgu aunu. Bet savas divas matu šķipsnes es neļaušu griezt. Tā ir tikai tāda nevajadzīga ņemšanās, jo drīz man tāpat guldīs zemē. Un plikpauras pērs apmierināts noglauda savu pliko pakausi. Tad Matis satvēra viņu savās milzīgajās ķepās un pacēla krietnu gabalu no zemes. Par miršanu tu beidz runāt. Vēl nevienu dienu uz zemes es neesmu bez tevis nodzīvojis, tu vecais dumiķi, un tu nedrīkst te nodevīgi no manis aiziet un nomirt. To taču tu saproti? Puisīt, ka jau redzēsim, kā būs. Plikpaurs pērs sacīja un izskatījās tīri apmierināts. Atlikušo dienas daļu Lūvisa pils pagalmā vārīja nosmulētās laupītāja drēbes. Un kamēr viņu drēbes žāvējās, laupītāja drēbju kambarī izmeklējās kādu drānas gabalu, ko uzvilkt mugurā. Šīs drēbes savā laikā lielākoties bija salaupījis un mājās pārstieps Matis tēva tēvs. Kā gan cilvēks, kam ir cik necik saprašanas, var sameistarot kaut ko tik briesmīgu? Fjusaks brīnījās un kā šaubīdamies vilka pār galvu sarkanu kreklu. Viņam vēl pietika, ko vilkt mugurā. Grūtāk gāja knūtasam un mazajam klipenam. Viņiem vajadzēja ņemt par labu svārkus un ieburu, jo, kad viņi ieradās, vīriešu drēbes bija izbeigušās. Viņu omu tas, protams, neuzlaboja, bet Matisam un Roņai labu brīdi bija par ko uzjautrināties. Lai salabt ar saviem laupītājiem, Lūvis to vakar visus pacienāja ar vistas zupu. Viņi sēdēja pie garā galda sabozušies, tīri nobērst un apgrieztiem matiem, ka nepazīt. Pat smaklaupītājiem bija cita. Bet, kad pār galdu uzdvesmoja burvīgā vistas zupas smarža, laupītāji pārstāja bosties. Un tikko bija pēduši, tā viņi dziedāja un dancoja pa savai vīzē, lai gan mazliet savaldīgāk. No straujākiem lēcieniem, jo sevišķi bija jāturas knūtasam un mazajam klipenam.